บุ๊กทูแปดสิบ восемьдесят, восемьдесят, คำคุณศัพท์สาม прилагательные три, прилагательные, три. เธอมีสุนัขหนึ่งตัว у нее есть собака, У нее есть собака, สุนัขตัวใหญ่ собака большая, собака большая. เธอมีสุนัขตัวใหญ่หนึ่งตัว у нее есть большая собака, У нее есть большая собака. เธอมีบ้านหนึ่งหลัง у нее есть дом, У нее есть дом, บ้านหลังเล็ก дом маленький, дом маленький. เธอมีบ้านหลังเล็กหนึ่งหลัง у нее маленький дом, У нее маленький дом. เขาพักอยู่ในโรงแรมหนึ่งแห่ง он живет в гостинице, Он живет в гостинице. โรงแรมราคาถูก гостиница дешевая, Гостиница дешевая. เขาพักอยู่ในโรงแรมราคาถูก он живет в дешевой гостинице. Он живет в дешевой гостинице. เขามีรถหนึ่งคัน У него есть машина, У него есть машина. รถราคาแพง машина дорогая, Машина дорогая. เขามีรถราคาแพงหนึ่งคัน у него дорогая машина, У него дорогая машина. เขาอ่านนิยายหนึ่งเรื่อง он читает роман, Он читает роман. นิยายน่าเบื่อ роман скучный, Роман скучный. เขาอ่านนิยายน่าเบื่อหนึ่งเรื่อง он читает скучный роман, Он читает скучный роман. เธอดูหนังหนึ่งเรื่อง она смотрит фильм, Она смотрит фильм.